¿Dónde van? c ó m o son? Eh... Ya ves. Oh. What? u uy, y a h því ég þarf. mér að þú sérst ekki svo vittlust að reyna að stela dótinu mínu. Rúni, nú verð ég bara að kála þér. Nei, ég er bara ráðfröndan gaur með fjölskylda fæða. Þú átt ekki fjölskyldu. Ég er einsmars fjölskylda. Mm. Allt er að bitu, bitu, bitu. Sko, allt er að nynni. Sem sagt, taknilega óstóð. Hæ? Ó nei. Þetta var tæft. Af að, nei. Býtu, býtu. Nei, nei, ég verði sönda aftur. Í alvöru. Það er satt. Ef þú getur mig, þarf tóin á því öllu. En ég geta öllu saman. Rauðu kerfunni. Rauðari. Á. Bláa kælinum. Blár kælir, ekkert mál. Bara blá. Já, og sprökunnar mínar. Ég dýrka sprökur. Því að sprökum er nóg reynd ekki nóg. Hvað satt? Sannleikurinn er sár og veistu hvað? Ég rettaði resa partipakka fjölskyttustærð. Er það til? Ég er næstu viss. Þá það, Rúni. Ég sopna þá aftur. En á fullu tungli vakna ég. Og þá er einskott að allt ótið mitt sé komið aftur á sinn stað. Það er bara ein vika. Það er vonlust fyrir eitt á að... Vikatugar Ég fæ mannskap. Fullt tungl og allt mitt ótt og láttuður ekki dætt í hug að flýja því gerur það þá hef ég upp á þér og skúta þér. Þá þar, slafa að maður, ég gengi í málið að. <laughs> Eftir eina viku komið til mig að hlæja þessu vissinni. Hæ? How great I am. Gotta tell myself, yeah, I'm the man looks grim right now. But pretty soon we'll be laughing about. og beint að skæla sér flettin mín. Wow. Vorið. Þá eru 274 dagar til vetrar. Ræsöld, Samuel. Það er hann með lokið. Ó, daginn! Ægin Hannes. Ég þarf að pissa. Ó, ekki til Ríkjarbálið. Svona komið þið, vaknið alls og mér. Það er vor. Það þýðir allir til starfa. Ah, búinn. Æ, nei, býtu. Svona nú vaknið þið. Látum ekki sækja ykkur. Hlustið á hann. Ég er búinn að halda í mér í alla vettur og ég verða að fara að dundra. Takk að þið, Ríkjarbálið. Ah, ég get nú rétt eitt helli, viti það er ekkert maður. Góðan daginn, Natsumal. Þetta er æði pæði dagur, ha? Æ, skrampin. Vó, wow, ekki alveg ferskt þarna kringum augun, Ástin. Oddur og tindur vöknuð á mánaðarfresti og brotti stapp mig stöðugt. Já, hann stingur í stúrin. Já, hann er bráðskarpur alveg. Herðu annars, á ég kannski að taka dagvaktina? Já, Lúli, það væri sætt af þér. Svona strax að þið heyrðu hvað mamma eitthvað sæði. Nú hlýðiði mér. Takk ykkur á. Já, hérna. Ég var hættur um þetta. Hvað er maturinn? Er eitthvað maturinn? Ég er rosasangur. Er eitthvað til að geta, ha? Við átum allt, Hannes. Yfir veturinn. Nú þurfum við að fara að ná í meira. Ó, já! Ég gróf nettur í skóðinu. Ég man alveg hvað. Ég kem aftur, bless! Þetta er bara snjór. En þetta hefði geta verið rándir. Að þykja stauðir þetta aldrei slagt. Heiða, hvað á ég að segja þetta á? Að þykjast dauð er okkar eðli. Við deyjum til þess að lifa. Krakkar, nú stjórna ég svo þið eiga slag. Við þurfum að finna einn handaðir í ástúka mín. Eitt góðan pilt. Góðan pilt. Oh -oh. Góðan pilt. Æskrampin byrjaði aftur. Sko, af hvernig stallum að miða til mann, ha? Ég er eins og rapsreyður og ángis og fúafinn. Svo þegar þið finnir góðan gæja sem finnst vættu börn og finnur ekki lykt, hóið í mig. Mér er sama hver Ó, matur Nó, ég heldur vitið hvað þetta þýðir Viti Aldartak Hannes Við vorum aðeins í nýju berja fjarlæði frá hungurdauða Ásakið, ég ítti aðeins Ég meinti sárum hungurkvölum Viti Ekki búinn Hannes Sætlúli, Benny Takk hmm. Hei krakkar Sko, það sem ég vildi sagt hafa er... Vittu! Ég er ekki búinn, Hannes. Ef þeir eru mál, farðu þá. Svefsagt, við vorum dálítið naum á forðan. Svo í ár verðum við að fylla bólinn... Alveg upp í topp. Nákvæmlega, upp í topp. Af því að við erum... Söfnara! Og hverju söfnum við? Má! Rétt! Flott, viti. Glæsilegt. Jæja, Hannes. Hvað? Hvað ræð? Hvað, hvað? Hvað er það sem út að reyna að segja mér? Mm. Ó, ó, ó, hvað var það? Hvað var það? Hvað var það? Vittu, þetta, þetta er alveg að koma. Ó já, það er eitthvað voða skrítið þarna. Ég hef aldrei séð svo leiðis. Það er alveg ferlegt. Eldiðu mig. Allt í lagi. Fundi frestað vegna einhvers alveg ferlegs. Kom. Hmm, sapnarar. Hannes, hvaða ferlega... Ó, þetta ferlega. Það er endalust í báðar áttir. Heiða, nei! Ég er rættur. Ég líka, mamma. Shh, shh, þetta er ekkert. Þetta er bara... Hvað er þetta, Lúli? Ég, eh, sko, þetta er eh, það... Viti? <clears throat> Já, það er greinilega einhvers konar... einhvers konar runni. Mér er því strax róra ef ég vissi hvað það væri kallað. Kallað að Stínu. Stínu? Það er fallit nafn. Stína hljómar vel. Já, ég er minna rætt við Stínu. Ó, mikla almáttuga Stína! Hvað viltu? Ég, ég held að kunna ekki að tala. Ég heyrði þetta, drengu minn. Komdu hérna í kvellinum. Ég kem. Hannes, verður kyrr. En Stína er reið. Þetta var hinum yfir Stínu. Ég, me, ég meina runna. Ég meina... Það er bara ein leið til að finna út hvað er í gangi og hvað þetta er og ég ætlaði könnunarleðangur. Æj, æj, æj. Stína átt vita! Jæja, Stína, viltu fara í hart? Stella, ekki, ég er óétin. Ég dætt bara. Nú ætlum ég að fara. Allir býða hér. Ekki, við verðum... Hvaða staður er þetta? Ó, halla á þetta litli vinnur. <laughs> Hi. Ah! Ah! Oh. alla, ég er bara bílnum Hvað var þarna? Ferlegir, bleikir, prímatar. Þær hafa komið með lám í dvala og þær eru hryllingur og með hjól á fótónum og, og með prík og, og þeir slóðum við með príkonum eins og það væri einhver sjúklegur leikur. Þú ættir að deyja. Þú ættir að leggjast niður og deyja. Pappi. Það er nú ekki það vest að. Halvur skóur er horfin. Hæ? Ó, eigunnar, berjarunarnir. Það bara, það bara, varið. Skrampin. Hvar fáum við þá mat? Á hverju lifum við? Ég veit það ekki, en hitt veit ég að það er ekkert að óttast ef við fyrum aldrei gegnum Stínu aftur. Þetta er kallað gerði og það er ekkert hættulegt við það, Freddi Froskur. Það er eina leiðinn til lífstægin. Uh, eh, ég er nú eiginlega skreittýr, en menn ruggla samt oft og þú ert... Uh... Ó, tóni geti verið. Ég er Rúni. Ekki halda því sé að nýsast, en ég heyrði á talikar og kannski geti varpa nokkru ljósi á þetta gerðisvesin sem frjáir ykkur. Sjáu þið til, það sem eitt sinn var skólendi er nú 27 hektar af paradísmanna, sleginni, rakari og loftræstri. Allt nema þessir gekki hér. Hér eru þið. Oh! Nei, nei, nei, þetta eru góða fréttir. Þið eru dvaladýrið það ekki. Þið safni forða og geimi til veturræns eða ekki? Einmitt, fyllum bólinn! Hannes! Virkilega, þennan ból, þennan ból á stærði helli. Við fyllum hann upp í tó. Otto, Má ég spyrja, hvað er þið lengi, þið veitir, að fylla? 274 daga. Ú, hafið þið gert það á viku? Það er útilokka. Ekki við vinnum saman. Sko, þið hafið náttúru til að sapna mat. Ég kann tæknina og þau að matinn. Mikið af honum. Alveg helling, heil fjöll af honum. Maturinn er alveg út úr kú. Já, já, sko, ef það er eitthvað sem kemur út úr kú, þá höfum bara enga list á að borða það. Ekki sammála, það er heilmikið vitið þessu. Við ættum að hlusta á hann. Já, mér er svo sem sama um matur kú. Viljið þið hætta? Ég fæ feyðring í stertin. Ah, bíði, bíði, bíði, bíði. Farðu hvað? Í hvað? Þegar eitthvað er að fæ ég feyðring í stertin og eftir að þú byrjaðir að tala er hann alveg á yði. Herðu, vitið ekki. Þetta er ekkert sem þú þart að ótast. Nú, jú víst. Og ekki að ástæðurlausu. Ah, Þetta er ekki húðflúr. Uh, en þú gleymdir að fá þig leiðsögn, viti. Allt í lagi, þakkaði fyrir innlítið, en við afþakkum. Allir það afþakka besta mat sem þið hefur fengið? Já! Látt ekki svona! Ég afþakka! Þá það. Ég skil. Ég fatta. Þeir eru bara ekki nógu opinn fyrir þessu. Hitavinnu minn er töfra samsetning af mægismjöli, frosturguðum osti, GHA, BHT og gamla góða þriðjakryttir. Með öðrum orðum, snakk. Með nacho ostabræði. Hinga, setjum meira, meira! Veistu við þið, þetta er algjört æði! Þetta er allt gott og við sækjum meira! Í hvað? Já! Velkomin til útkörjustan. Hvað segir sterturinn? Sko, ef eitthvað kemur fyrir einhvern í fjölskyldinni, þá ger ég þig ábyrgan. Þau skemmta sér svo vel. Ég tek fulla ábyrg á því. Hei, Vito. Ég bar saman grasstrá hérna og strá sem sátti í brottinum á mig. Sjáðu þetta. Grasi virðist grætna hérna meginn. Viti, ertu vissum að þau lett hér áðan? Já, sko því þóttabjörni segi. Allt í lagi, nóg um hann. Ég fatta. Hann kann kannski eitthvað trikk en það er ekki eins og hann ganga á vatni. Hei, öllumur! Þessa leiði matinn. Já, Hvað er þetta? Þetta er jæflingur. Fólkið ferðast í þeim því það er smám saman að hætta geta gengið. Skrampin, hann er svo stór. Hvem marga menn tekur hann eiginlega? Yfirleitt, einn. Ó. Hæ, ég syns að sjöts, fórseti... Húsauðandafélagsins? Já. Hvað er þetta? Róli, róli, slakið á, slakið á. Þetta er bara manneskja. Þær eru jafnrættar við okkur og við við þau. Ef mannverða sér ykkur, þá leggist á hliðina og sleiki klófið á ykkur rækilega. Þeim finnst það sætt. Sem þú samþyktir og segir að græð skulle vera 5 cm hátt og sangvað mínum tommistokki, þá er það 6 og hálfur. Tökum bara af matinn og förum. Í alfur er hann til eða ekki. Sást hann ekki? Maturinn er í töskunni. Menn eru alltaf með mat. Við getum til að lifa. Þetta fólk lifir til að geta. Leð mér útskriðið aðeins betur fyrir ykkur. Meðal manna kallast munurinn hít. Manneskja sjálf er kalluð sófagrænviti. Þetta er tæki til að kalla á mat. Þetta er eina röttum matarinn. Og þetta er hlið sem matur er meðtekirum. Þetta er eitt af mörgum ferðamátum matar. Menn aka með mat, hjóla með mat, siglónum, fljúónum klæðast honum. Svona hitaði matinn og svona kælaði hann og ég veit ekki alveg hvað þetta er. Æ, kjánin ég, matur! Þetta er alltarið þar sem þið tilbyðja matinn og þetta drekka þér borðið þér yfir sig. Þetta gera þér svo þér getið getið meiri mat. Matur, matur, matur, matur, matur! Og haldið þér í nóg. Ekki til að tala um, meðal manna er nóg hreint ekki nóg. Og hvað geraði við matur sem þið get ekki getið? Þeir setja hann í silfur gljáandi tunnur, bara fyrir okkur. Skrampin! Gjör það svo vel! Mm, er þetta ekki gott? Dansar orka! Nam! Uh, þetta er bleia og hún er alveg út úr kú. Jæja, hvað segir þá? Var það rétt hjá mér eða hvað? Og þetta eru bara leifadnar. Býðið þetta þið sjáu allt sem er í kössónum, pökkónum og dósónum. Ég meina það. Fylgi mér og þá söpnum við og vikum nægum maður til að, til að, til að, til að fæða björn. Hvað? Ég segi bara svona. Stans! Bóðlennur! Bóðlennur! Burbaugur! Drátula? Hvað er að gera? Þú sagður okkur að sleika á... Nei, ekki núna! Sleipið! Harriði! Náðiði! Fyrstu gerður! Ég var að tópa pallin! Meindýra viðfjóðum! Ég verði að vima vatn! Allt í lægi, krakkar! Allir ómeintir! Skiljiði nú! Það var þetta sem var að tala um. Mannfólki vill ekki hafa okkur. Alltilega yfirrættum hann að hún fríkað út. Smámál. Smámál? Ó, já okkur er þetta stórmál. Æ, hugsaðu um matinn. Það var það ómaksins virði, ha? Maður dægi fyrir að maður. Leif mér að umorða þetta. Nei, að dæja. Þú hittir naglan á hausinn. Sko, kannski er okkar líf og frumstætt verið þvottabjörn með handtösku. Hæ? Og ég tala fyrir mun allra hérna þegar ég segja við viljum ekki nálgast. Neitt handan við þetta gerði. Látt ekki svona. Þið hafið ekki prófað kleinuríkin enn. Viljið samna fyttu? Þarna er fyttan fyrir ykkur. Þið kapnuður hitaði vettur. Það er þetta börn. Já, já, þá, þá það. Þið, já, já, þið sofið á þessu. Góð hugmynd. Ég tjekka okkur setna. Hratt. Það næstum tókst. Góða nótt, heiða. Góða nótt, Ottó. Góða nótt, Viti. Góða nótt, Lúli. Líka þú, góða nótt, Viti. Góða nótt, Penny. Góða nótt, Viti. Góða nótt, Hannes. Góða nótt, Viti. Góða nótt, Ottur. Góða nótt, Viti. Góða nótt, Tindur. Góða nótt, Viti. Unnið þeir eru vökn og verða aðeins 273 dagar til vetlar. Það er nóg, Viti. Góða nótt, 273. Mm, spra, sprakur. Mm, kælir. Rauð, rauðu vagn. Sprakur. Ah! tími á þig, Rúni. Ég á sex daga eftir! Nei, nei, nei! Hæ? Ok, fjóra lópur, feldur, enn á lífi, enn á lífi. Hvað segir þú? Þar ég bara hendur þeirra með þetta? Nei. Nú heldur hvað? Já! Jæja, krakkar, getið, get svo vel, börkur í morgumatt. Ég vil kleinurring. Ég vil pizza. Oh. Yes. Uh. Hmm. Ó já, þetta er gott. Jú, það þarf að tikka það. En þetta rann afar ljúlega niður og ekki gleyma fullt af trefjum líka. Mm. Fullt. Ég verða að segja það. Þetta er aldrei skýrnilegt. Hvað er þú að gera hér? Ég ætla bara að hjálpa ykkur í sapnir í einu. Manstu, viti, í gærinóta eru orð yfir þetta gengi hérna. Það byrjaði á F. Manstu hvað það var? Fjölskylda? Já, já, það. Það heiti mig algjörlega í hjartað. Veistu viti, ég átti svo leiðis. Egið heimili og ástvinni allt um kring, fjöldtækja fjárstyringu, en það kvarf allt með arfabananum. Ó, kom tíkall. Já, er þetta ekki fetra? Ég minn eini. Skrampin, viti. Og ég getum alveg þegi smá aðstóð hérna. Arfabanin, viti starfa þar. Ég skil. Það er ekki ykkar mál. Ég skal fara. Þetta er ég að fara. Þetta var gaman. Virkilega gaman að kynast ykkur. Við sjáumst kannski í skóginum. Ó! Farið vel með ykkur. Þá það, þá það. Eh, <laughs> Rúni, þú mátt, þú mátt vera. Hvað? hvað er það, kallir minn? Nei! Ég vissi að undir þessari hrjúfu, hörðu skélværi, sætur og mjúkur núkakjarni. Má ég kalla það vitta frænda? Kemur ekki til nokkur að mála. Flott, má ég vinna með Hannesi? Eigum við að finna netuna mínar? Fristandi, Hannes, afar fristandi. En fyrst ætla ég sína þið þetta. Lýst þér vel á hana? Oh, oh, oh. Þessi kakka er drast! Mér finnst kaka góð. Slakur, slakur, enga næsing. Ég veit hvað það fari kökur sem eru svo dýrmættar að einkernisklættir sendlar færa þær í hús og kaltfestinu búa í gulum. Við höfðum bara eitt kassa. Og þarna eru þær, heimsins eftirsáttustu kökur, varadegg, kossar, kókostoppar og smakarónur. Og veistu hvað, þú atar allar. Hei, stopp, stopp, Hannes, Hannes, smá, smá stillingu hérna. Dásalega þessi orka, en þú teka þær ekki bara. Þú sagði verið ég ætti þær. Alveg rétt, ef okkur tekst að virka trillingir í þér með snildar hugmynd minni. Skilum þú vinnur? Ég, ég, ég, ég, ég. Hann sagði, ég, ég, kílum að það. Já, ef hún borðar það, það brotnar andlitið henni út eða. <laughs> það er öðvunlega. Hei! Nei, stert ekki kókurnar, ég á þeim! Hei, kemur þessi nokkuð? Ég vil hann ekki! Æ, hvað ég á mikið verk og unnið. Sko, kontið hennu hérna kontorinn. Sko, hlustaði. Það sem okkur vantar núna er mannætu íkorni með hundæði. Ræður við það? A, bara eitt. Já, Hannes. A, sko, a... <laughs> en hundar eru sætir og menn óðir í þá. Hundaæði, það er sjúkdómur. Oh. Hæ? Jæja, allirlega, fyrst allirlega reyta þess til. Aha, þetta leiði vel út. Allirlega, síðan allirlega. Órenga fældin rétt að hægt. Íva, sko, þið bróðu út. Íva, mmm, fíla þetta maður. Þið þið mér nú alvöru mandra á sig, vinnur. Koma nú! Ó, ó, ég getur opað stafróið. Hannes! Þú má til með að einbytta þig núna, fattar þau? þá það. Takk fyrir, sjáum það til. Sjáum það til, býta þig, býta þig. Leifir mér ekki þetta, ekki þetta, meina þig. Aha! Flott! Ú! Hannes! Haha, flott! Áfram svo, ég stend á bakvið. Svona, á stað, nú, nú! Ég er hundáður íkorni! Ég vil fá göggur! Engil hundaðist, trillt auð, fróðumunn, óhengangur, eftir skóð. Rosalega hundaði! Hundaæði! Það virkar! Takk við þig! Nei, þú stendur á bakmið! Nei! Svo frá! Nei, nei, nei, nei, lítur nei! Hafðu þetta! Hristu þetta þér, þetta líður hjá! Hvað gengur á? Er þetta Hannes? Hér er allt í góðu, skrítu tilbaka. Kallar þetta allt í góðu? Það er allt í óðu! Hann er að vinna! Ég er að koma, Hannes! Viti hvað það gera! Hannes, Já. þú ert algjörlega massaður. <laughs> Þú rætti jafnvel mig. Ég ætlaði að sækja bók sjálfur að lemja við hausinn. Þú meitið ekki þetta það? Nei, nei, þú ert Hannes mikli. Þessar skrámur gróa. Veistu, gellur fílaðar. Þarna, þarna, þarna, skjástu þarna. Vallarist íkvöldnátt, hafa með hundæði eða eitthvað. Og líka svona allsbært ógætlegt froskdýr. Skriðdýr. Ó, oh, allt í lægi, stelpur. Farið inn, fáið ykkur kökur, horfið á sjónvarp og róið ykkur. Takk, mamma. Fyrirgerðu, Jóna. Sagðu þær virkilega íkortni með hundæði? Æ, þær gera bara úlvaldum íflögu. En sé þetta rétt. Hvaði við setjum upp með faraldur, meindir út um allt, breyðand út sjúkdóma sem lækka fastegnaverðið. <gasps> Jæja, ég er með mat í opninum, ég verð að þjóta. Fínt, hugsa þú um álið þitt, meðan ég vernda friðin í hverfinu og kyrðina. Mm -hmm. Svona já, ekki íta að nóa þetta öllum. Og hérna er askja þetta þér, Penny. Ó, oh, skrampin, þetta er gott. Fáu ykkur, grekkar. Allt sem er svona gott hlýtur að vera hot líka. Finnur þau fyrring í nakkagróinni? Já. Þetta heitir sikuvíma. Manneskjönd að lifa fyrir þetta. Þess vegna leggjast það ekki dvala. Og svona smá auka af þessu. Og þar sem tók ykkur allt sömari, tekst okkur á einni viku. Hei, dokaðu hann er síst af öllu vandar þig, koffín. Mm. Það málið skoblið ykkur því vinnu mínir, þetta er bara byrjunin, ha? Follow me into the great unknown Where pink flamingos grow Út af klökum Halló, ég vil fá öll númur hjá öllum hugsanlegu meindiræðum og poti hann? Nei, æverslingsdýr. Heppa, þú sóttir ekki um leiði fyrir samkomi var það. Hóparstærin einn einstaklingur eiga að... Ah! Tómi, sættu skópluna í bílinn. <gasps> Dagsljós fölnar. Kuldi þist í kroppin. Ég sé gauð. Æ, nei. Móðir, Er þetta þú að kalla mig inn í ljósið? Ég verð að komast í ljósið. Hvað er neil að gera? Kanski að heilinum hafi losnaði. Ég meina það. Þú gekkst á látt. Drýfum okkur og forðum okkur úr þessu... þessu... Ah! Ah! Vel gripið viti. Þú er skadræði. Þú er snar. Nú held ég heim. Farvel, grimma veröld. Ó, ó, deg. Yeah. Má ég potja núna? Nei! Sjáu þið, út af þessu sótti ég meindýra eigðin til að drepa þá svo þið þjáist síður. Allir að drífa sig undir eins! Já, krakkar, takk ég handvöngin. Það kom bakið, ó! Förum! skilstað einhverjaðir hringt út af meindýravanda. Lausnin er mætt á staðinn. Jón Van Veinan er kominn. Hvað hafðið þið? Ég hef að halda göduvislu annað kvöld, en hinga til er heppa búin að drepa fleiri dýr en þú hefur. Slappaðu af, fröken. Ég ábyrgist persónulega að það verður ekkert kvikt í veislunni. Meindirandin er tekinn til starfa. Sleftu því, sleftu því! Hvaða nú hér? Opossum Marsupialis virginiana. Hallt 15 kíló. Karl. Ég held ekki að hann sé döður. Virkilega. Er þú kannski með meistaragráðu frá meindiraskólanum? Ég held að hann vilji að þú heldur hann sé döður. Svona, svona, fljóð, fljóð, drífið ykkur, drífið ykkur. Gáðu og þá sérðu að hann andar. Ég vona samt að hann sé ekki kvalinn. <laughs> Þreftan! Þreftan! Takk fyrir komina! Ó, oh, nei! Þið voru dýrlegir áhörðum. Hann er farin! <sighs> Jæja þá. Hvað er fleira hérna? Pókarotta, þefdýr, skungur, íkorni, þvottabjörn. Froskdýr. Skriðdýr. Nei. Skriðdýr. Spurning þetta kallar bara æði, pæði, framstöðu, kallar minn. Meirinn æði, þú heitlaði þau, þú varst æðislugur. <laughs> Pappi, ég verði að segja að mér fannst þetta bísna gott hér. Otto Flotto! Æðislugur! Hey! En gleymum ekki áskærum leitu á vorum, Rúna. Hei Rúni, komdu, ég ætla að sína þér svolítið. Allt í leiði. Þessa leið, kontur. Kontur húnni, þá lítur Jón hann að sína það svolítið. Lítu á! Nýja heimilið. Sko, þarna er staðum fyrir þig. Fyrir mig? Já. Er þetta eitthvað í líkingu við það sem þú áttir áður? Þetta er ekkert í líkingu við það sem ég hafði. Hérna, ég ávist ekki að drekka þetta. Takk. <clears throat> Er þetta taska mín? Já, við komum með hann svo þú þurftir ekki að sofa upp í þessu gamla tré. Er það? Vá. Wow. Hei Rúni, sjáðu við græðum alveg að sjá hann. Ég tengdi háskerpabröðin fram hér. Maður sér alveg þúsund rásir. Hérna, takk það náður en pappi sér hana. Vá. Wow. Fjöldtækja fjárstyrring. Fallegt af ykkur. Mjög fallegt. Nú hefst á nýþátturinn þrjótur á meðalvor. Þú ættir að skammast þín. Við tökum þig að okkur og þú svíkur okkur. Ég gaf þér hjarta mitt og þú bara trafkaðir á því. Ekki blekja sjá maður. Líður eins og drullusokki. Er það því að þú ert drullusokkur, hæ? Við, við kendum það bara. Segð það upphátt. Ég er drullusokkur. Drullusokkur? Ekki sannfarandi læknir þessi. Hvað finnst þér, Rúni? Rúni? Vó, vó, vó, vó, vó, hvað er þetta að gera, Rúni, kallinn? Þú ert á allt á hálum ís. Sættu bara matinn. Fáður að björnin. Sækja mat. Fáður að björn. Hvar? Maturinn, maturinn, hver er maturinn? Ó, veitir hvað það gera? Ég er bara að setja hlutin á sinn stað. Nei ekki, ég skal bara fara. Gott, farð þú og ég skilja hlutan að þanga sem þér eiga heima. Hæ? Af hverju? Af því. Við stegðum fólkið og við viljum ekki enda í svo kanina. Svo, ég skila dótinu þeirra, svo við verðum ekki drefin. Viti, þú skilur þetta ekki. Okkur vantar þetta. Nei, alls ekki. Þú getur ekki tekið þetta. Jú, víst. Slepptu! Slepptu sjálf! Ég verða að fá þetta! Nei! Ah. Hæ? Bitti! Varðu hægt, talaðu látt og eldu mig. Hæ? Nei! Nei, nei, ég læti ekki kæfta mig til aftur. Ah, ekki veit ég hvað þú ert að bralla, en ég fæ fyrringum alla skell og veistu hvað? Nú ætlum ég að taka mark á því og ég spyrni við fæti. Nei, nei, nei. Leika? Hæ? Ó, hæ? Leika! Leika, leika, leika! Leika, leika, leika, leika! Leika! Viltu leika? Leika! Yes. Um leika, leika, leika, leika, leika, leika, leika, leika, Niður, sittum, öllu! Lektu í dauðan! Það var lægin, sjáðu matinn, ég séu hundinn! Leika! Leika, leika, leika, leika! Þú myndir að það matur maður! Geta griftu! Það er frákur! Gott matur! Hva? Gott fólk! Legtu við það! aromases, delays, glosses. Bitte, los Antena! Leica! Ja! Ah! Ja, ja, maar... gangstéttum fyrir klukkan átta. Á! Þú ert satan. Oh! er allt í lægi. Otto, kom þú að hjálpa þér. Ó, já, já. Hvað gerðist eiginlega? Ah, hvað gerðist? Maturinn. Farið. Hæ? Farið? Hvernig þá? Spurðu hann. Viti? Ég skilað honum til réttmætra eiganda. Hæ? Við sko slítum okkar alveg út sko. Alveg rosa. Og maturinn var sko... Þú veist, og þú bara æglimdu þessu. Já, viti, hvað varst að hugsa? Bólurinn var fullur af drasli. A, hvað ert að segja? Að það sem við öflum með okkar hætti sé ekki eins gott og það sem þú öfla með þínum hætti? Ykkar hætti? Þú minnar hans hætti. Serðu ekki að Rún er að nota ykkur? <gasps> Vitti, skammast þín. Rúni myndi aldrei gera það. Þið verði bara að trúa mér. Sjáuðu ekki að það er eitthvað óreint við hann? Ég fæ alltaf fyrir ekki stertið þegar ég nálagt honum. Nú og eigum við að svelta heilu hungra því að rassin á þér er á yði. Ég held að þessi fyrringur sé kannski bara aðbriðið sinn afbríðsemi, úti hann. Já, hann lifur í nútímanum og þú reynir að halda okkur í fortíðinni. Já, ég reyna að halda ykkur á lífi. Serðu hvað þú hefur gert? Farði að þínu ráðum verða öll döið innan viku. Þú ert bara að reyna notverðir að þau eru á heimsk og barnaleg til að vita betur. Ég er ekki heimskur. Eh, ég, ég meinti það ekki, eh, heldur fáfróð. Um háttu fólksins fyrir handan. Látið ekki svona, ég meinti það ekki þannig. Ekki, ekki gera þetta. Stella, Otto. Hannes, þú veist að ég... Hannes... Ég er ekkert heimskur. Ekki? I must give the impression that I have the answers for everything. You were so disappointed to see me unravel so easily. It's only change, it's only everything. tunglið er fulltrúni, sé þig á morgun. frú mín góð. Þess er bönnuðum allan heim, nema í Texas. Mér er sama þótt að genfarsáttmálinn bannana. Ég vil fá hana. Ha, ha, ha, mér datta í hug. Svo ég tók mér það bestalegi við að setja hann upp fyrir þig. Farðu vel, vesalings skrýtir. Æj! Sey, sey. átt ekki að skýra öllum matnum. Hæ? Ég átt ekki að skýra öllum matnum. Ég vildi bara koma öllu aftur á sín stað. Svona til öryggis. Ég er bara þannig. Varkár að eðlisfari. Það eru kímar í skilinu mínu sem ég þekk ekki enn. Þú hins vegar, þú ert klár og klikk og kjarkaður. En það er rétt, ég er bara afbríðsamur. Viti, trúði mér. Þú þart ekki að vera aðbóð út í mig. Ég... Þú ert í góðum álum. Þú reynir að sjá um fjölskyldunum þína. Þú reynist um betur en ég. Hvað segir sterturinn? Uh, hauðsinn vil að ég hlusta á stertinn og sterturinn að ég hlusta á hauðsinn og svo fæ ég bara magasár. Þess vegna ætti þú að taka stjórnina. Þú veist ekki hvað er í gangi hérna. En þú veist það. Og hvað er vandamál? Þetta, viti, er vandamálið. Serðu það? Ég hlusta. Bara... Aha. Býtu bara þess að. Já. Sæl, ert þú kona með veislunar? Já, sko, þetta til hægri eru plastlífar til að fara í utan yfir skóna. Já, já. Uh, uh, hvað er þetta? Hvað? Ó, þetta uh -huh. er sko listi yfir, yfir allt sem þið týnduð þetta. Er það? Freka langur listi, svo sérð. Ég, þú ert ekkert smá skipulegaður. Flott vinna. En veistu eitt, ég veit um stað sem er svo tróðan að mat að þið getur náðu svo öllu á einu kvöldi. Frábært. Föru þá. Hver er hann? Í húsinu þarna. Hvað? Oh, oh. Til hvers er þetta eiginlega? Láttu mig bara hafa hana. Það sem vitið er að reyna að segja er erfitt að tjá í einu orði en fyrirkefiði. Ó, komdu í dag! Komdu í dag, ég vil ekki vinna þessa. Akkurat, jájá, hlustiði, allir í grúpu, svona gerum við. Sko, það eru gildurur hér, hér, hér, hér, hér, hér, hér, hér, hér, hér og hér. Hér, hér, hér, hér og einn feit hér, hér og kannski nokkra hér og hér. Ó, ekki fleiri? Nei, það er fullt af rauðum ljósum hér. Er allt í lagi? Þú ert hálf grænviti. Ég leið út af vandartakni, ég... en ég fatta ljós skildur en ég þurft að hafa skjálskipti. Gott, þetta eru við. Ég vil vera bílinn! Ég vil vera bílinn! Ég er bílinn, þú ert skórin. Skórin er öm og... Verðst þú bara að finna strauja át hana? Hei, það skiptir ekki máli. Enda er ég bílinn. Ég er alltaf bílinn. Planið er í þremu þrepum. Steg 1, slakka ljós. Steg 2, komast inn. Steg 3, komast út með hellinga mat. En þessi staður er eins og virki. Háir, vekkir, óvinnandi dyr. Hvernig komist við inn? Ólinn er leikillinn. Grínlaust, ólinn er leikillinn sem opna dyrnar og... Og hvað? Lætur hann þið bara að hafa ólinn að sí svona? Ekki mig, háska kvendi mitt. Heldur þig. Hanna? Mig? Þig, Stella, Þú hefur af honum ólina með því að nota... Ólíktina? ...kvenlegan sjarmaðinn. <laughs> Hlóið upp átt. Heyrðu, Þvóttabjörn, kannski þessi grímaðín byrgiði dáliti sín, en fór það kannski fram hjá þér að ég er skungur? Utafrá sér, kannski, en þinn inri skungustella er læða. Við þurfum bara að hleypin út. Skæri! Gæri? Nei, nei, nei, passa. Hvort húsfar? Líktaráða. Tómatsaði. Pappi. Pappi, þú dyrfist ekki. Alltaf! Jæj! Og bara eitt enn. Á! Vó, stans, komið. Dömu mínur og herrar, verkinu er lokið. Ég yeah, minn. Skramban skrambi. Hún er alveg, vá. Hvað? Ó. Mjá. Vá. Vá, hún er alveg æði. Hún er svo fallið. Jæja þá, þetta er það. Leggjum í henn. Da, ekki aftur. Árin. Þetta drasl er svo ekta. Haurin. Hér er alla formlista menn. Þessar kökur eru drastl! En mér finnst það góða. Hvað gengur á? Er allt í lægi? Haha, svona Hannes! Svona Hannes, eldur dóðuljósið. Já, svona, þetta er gott, þetta er gott. Svona, svona. Þarna er það, náðu því. Mhm. Mm Já, rétt, já, rétt. Já, náðu því, netubrjótur. Bingo. Jæja, annað þrepp. Ég held að þetta er dræpust fyrir annað þreppið. Þetta gengur fín. Jæja, sæta, nú þú. Eins gott að þetta sé vittlust köttur. Hljóð á, núna. Ekki kýr, findu kött. Kanski vil hann kýr, vonandi fíla köttur í kýr. Hver er þar? Þú ert köttur, þú ert köttur. Þú ert köttur? E, e, ég meina, ég er köttur. E, mjá. Einmitt, en svei. Heppapapap, snáfaðu ég hann. Eigandi minn fæðir ekki óbreyta flækinga. Flækinga? Jæja, þú baðstu maður. Náði ólina. Vá, wow, en falleg ól sem þú ert með. Má ég kíkja á hana? Nei, nei, nei, nei, kom ekki nær. Ég má ekki koma nála dýrim utan úr skóginum. Þú! Burt með þinn skýt! Minn skýt? Minn skýt? Ó, skrampin byrjar hún enn. Alltilega, ég er hægt. Ég er orðið þreytt á því að allir flýi þegar þið sjá mig og segi mig skýtuga. En ég skal segja þér eitt. Ég létt ekki snurfusa mig alla svo einhver feitur maðbrúskur geti þóst of góður fyrir mig. Ég er sminguð niður fyrir rass, svo ég minnist nú ekki á tapan. Stopp! Svona! hefur enginn talaðinn mig. Þú ert frökk, en mér líkar það. Trúðu mér, ég á meira en óafslíku. Máttbrúskur. Svona krakkar, ballið að byrjað. Þú ert sterk. Það leggur frá þér eitthvað magnað. Hva, hvað meinar með því? Eru það augun? Augun? Þau ljóma svo. Ljóma? Það... Veitu því? Það var hérna sem leið yfir mig. Hvernig var með bílan og skóna? Komist þeir inn í húsið? Jæja, heitur þau eitthvað? Já, persneskur nafni. Ég er persneskur. Ég heiti Prins Tigris Magnús Shabazz. Wow, það er kæftfylli. Má ég kalla þig Tígur? Wow. Dýrin er mætt í hús. Allt í lagi, allir á sína staði. Allt klart. Fyrir innvalið. Afstað svo. Ég rann, ég rann, ég rann. Æjjj. Hannes, þófa, ekki glær. Ó, allt í lagi. Þetta var sátt. Ó. Á. Ég er að koma. Hvað er þetta? E, þetta er bara hjarta mitt sem syngur. Hlustaðu. Mmm. Uh, mm. Svona, allir í lagi, aftur til starfa. Uh, hana nú. Hérna, griftu. Uh. Ah. Æj, æj. Já, það er hefst. Fadur minn, hann var sérlega flatur um fjesið. Mm -hmm. Hann var svo fríður að hann gæti varla andað. Rífandi? En ég er með persnast teppi og marg hæða klífurgrind hérna inni. Komdu, sjáðu. Nei, nei, ég, ég hef ekkert sagt þér um mig. Gott, gott, gengur vel, gengur vel. Hvað er þetta? Þetta kemur fólkinu fram úr rúminu á modana. Ah! Hvert fórum? Felið ykkur! Farið, farið! Fljót, förum áður hún kemur aftur. Nei, ég verða að fá sprökurnar. Hæ? Lulli, Penny, aftur á sjónvapinu. Heiða, fylgstu með manneskjunni. Skal gert, Rúni. Nei, Heiða, býtu. Viðringur, viðringurinn! Brúni, vagnin er fullur, drífum okkur! Býtu Víglundur, býtu eitt andartak! Víglundur? Hvar? Hver er Víglundur? Æ, bitti, Víglundur bara misbáksinn, mismæli, við erum köttur í bóli, bjarnar eða það, já það sé ég myndi. <laughs> það er engin björn. Hm? Ó, dagsljós, fölnar, kuldið, sesti. Ó! Heiða! Ó, <gasps> heiða. Það er dauð hvít rotta í steganum. Ég held að þú væri dáinn. Ég læriði að þér, pappi. Pappastelpan. Hei, konta til pappa! Drífum okkur, tíminn er naumur. Hvað er í gangi, Rúni? Ekkert! Nú drífum okkur þá, við erum með allt sem vantar. Ekki alveg! Hvaða rugg er þetta? Við erum með miklu meiri en nóg. Herðu, góði, ég áttir að skila morðóðum byrni kerru fylla mat og sem sprökur ykkur matselinum verði ég, verði ég svo sleftu skottuna mér. Hvað? Sleftu! Eh. Hei, wow! Hvað? Uh, uh, eh, aftakkaðu, ég þarf að þjóta. Stella, Stella, hvert ætlar þú? Stella! Stella! Heyrðu, það er ekki þú, en þetta gengi aldrei af því að ég er, er, er... Skúrkur! Ákvöra! Leita og þurftur að sjá þetta. Ég er dúndra! Álmáttu! Pyrrar líktin við ekki? Nei. Nefið mitt er bara til bríði. Ég finn enga lykt. Finnur þú enga lykt? Allir út! Fljótt, fljótt, fljótt, fljótt, fljótt! Hlaupa! Sasa! Ég er parti! Kannigóðan! Flýða ástum mín! Hlaupið þessa leið allir út! Já, já, já, já, já! Fara vel, skriðdýr. Uh, uh. Ég lýsi ykkur útringt. Ha, ha, ha, ha. Ó, stibban að þér. Af því að þú hleyftir þið minni í húsið! Hei, ekkert væl, Jósefína. Ég geng frá kvikindunum, fljótt Og mannúlega. Nei, ekki mannúlega. Eins ómannúlega og þú getur. Það var sönn ánæg að vinna með þér, frú. Hvað ætlaði maður? gera, mamma? Uh, ég, ég veit ekki, unginn minn. Ég vil ekki deyja, pappi. Ekki alvöru. Svona, svona, hjarta minn. Þetta björgast. Þú hafðir á rétt að standa um rúna. Við áttum að hlusta þig. Fyrirgefðu. Nei. Ég vissi honum var ekki treystandi og samt fylgdi honum. Ég átti að vita betur. Vá! Vílundur! Ég var á leiðinni niðrætti til að ganga frá þér, en stoppaði til að sjá tilþrifin og ég verð að segja Þetta, þarna niðri, er meiri átt að sjó. Þetta er ómyrkilegasta, lákurulegasta sjálfselska sem ég hef orðið vitni að. <laughs> Tífískur Róni, þú tekur matinn og þau taka sökina. Haldu svona áfram og þá endar þau alveg eins og ég. Farð alltaf allt sem þau langar í. En ég átti það fyrir. Hæ? Þau? Hvernig ert að blekja? Þú sagðir það sjálfur. Þú ert einsmannsfjölskylda. Og verður alltaf. Þannig tóra gaurar eins og við og þó nokkrir aular fari ill út úr því. Tö, þannig er lífið, trúðu mér, þið vandar ekkert slíkt. Tilfellið er, jú, og núna vandar þau mig. Og mig vandar þetta! Rúni! ég ætla að bjarga ykkur. Ég skal úða þig svo að íldagangi ættir. Hvað þá? Björn! Björn! Björn! Ó, Björn! Við erum stjórnlaus! Við erum aðka. Þetta er eins og kappnættur á þrjú. Hæ? Vindurstakki, vindurstakki! Veljið áfangastaf. Förum heim, förum heim í ból! Fyrri áfangastafur val. Takið uppeyju löglega. Herða! Dóra, Hannes, leðum við inn! Ekki löst á rúna! La la la la la la la la la! Strákar, fyrst með björnin! Hvað vopnum við? Við höfum há... Takk, já, nei! Opniði, opniði! Ekki sjálf, röndótti, lotari! Aftá! Hann kom til að bjarga okkur, opniði! Eftir allt sem hann gerði okkur! En hann kom aftur! Og hann kom með björn! Þetta er eitthvað björn! Hæ, hætt að rífast í bílnum, annars förum við bara með ykkur heim, skilið! H hann byrjaði. Ég endur tek, hann er bara að reyna að bjarga okkur. En viti, þú segir alltaf að það hegi að treysta stertinum að þér. En það er engin fyrringur. Oh. Því sagður það ekki. Hei! Takk fyrir, takk fyrir. Þú ert döður, Rúni. Ah. Og vinir þínir líka. Hvað segður? Begið næst til vinstu. Ooh. skólameðslið mín. Ó! Áfram, áfram, áfram. Lulli, Petra, eru krakkaði hér? Hannes, ljótur trúður. Hæ? í fjörn. Allt í lagi, förum þá í fjörn. Krakkar, Petra, Lulli, passið ykkur, niður, niður. Nú er nóg komið. Vitti, kontu þig hér í burtu. Ég villum fyrir þeim. Ertu snar, hann drefur þig. Það er ég sem að vill ná í. Passaðu fólkið þitt, Vitti. Já, því ég geru það. Allt mitt fólk. Eitthvað hljótu við að geta gert. Það er engin tími. Hannes! Það er rétt, því af sprökkum er nóg, hreint ekki nóg. Lóni! Svona Hannes, nú! Nú! Nú! skráningatæki. Búðuðu undir svolítið mikið stuð. Glemt ég það, Hannes. Þú ert snillingu, vinnu minn. Ó, takk fyrir. Yeah. Og viti, ekki dyrfast að láta laga skilina. Nei, gott er líkar við hana. Úr henni, skila henni. Afslá! Við finnum þjóðgarðanda þér, Bangsi. Vissur það þetta er turbofláningatæki? Það er meindiræðinum að kenna. Hann seldi mér hann. Ég kom ekki nálagt þessu. Hei, hei, þetta var þinn garður, þitt nafn er á samningnum. Segðu dómarannu það. Nei, þetta er ekki mér að kenna. Sleppi mér. Frú. Þið getið ekki handtæki minn. Afslakaðu. Ég fossiti í húsægundafélagsins. Haldið henni. Hún er að sleppa. Á. Hei, frú mín. Náðu þinni. Lossan. Passið. Leika? Nei, æ, nei, nei, æ, nei! Það gekk, það gekk! Þetta var ljúpa! Þú tókst það, þú tókst það! Nei, það gekk hjá okkur! Stella! Ég er hér, tígur! Ó, Stella! Mm, svona eru þið. Viltu skóarnir? Þetta líkar mér. Komdu hérna, Stóri! Þú kemur mér. Erður Róni, að svo að það sé klárt, Hefur þú sagt okkur að þið vantaði hennar mat til að færa óðum byrni, hefðu við gefið hennar? Í alvöru? Já, til þess eru fjölskyldur. Að sinna sínu fólki. Ég hef aldrei átt neynast líka. Ég veit, en trúðu mér, þetta, þetta er hins annan leið til ískeiða. Það hefði verið gott að frétta því fyrr. Já, tjáskiptavandi, hendur í bestu fjölskyldum. En hvað segiru? Viltu gangi okkar? Kom, kom tíka, kom tíka, ó ég lofa að gera þetta ekki að svona þetta. Allt í leið. Velkomin í fjölskyldinu. En falleg vorbyrjun, ha? En heyriði mig, það er alveg 267 dagar til vetrar. Hvernig fer það með matinn? Á, á, á, á, á, á, á, á, á, á. Já, Hannes. Ég fyllt í bólinn. Hæ? Ég skal segja þetta. <laughs> Sko, sko, ég fann metunar! Oh! watching Idol on a Friday night in a house built safe and sound on Indian burial ground. Shaman. rocking the suburbs. From Downing News to Chevy Chase, we're rocking the suburbs. We numb the muscles in our face, we're rocking the suburbs. We feed the dog and mow the lawn, watching mommy bounce the checks while daddy juggles credit cards. Þetta, kæru félagar, er viðfang elsku og aðdánar og heitir Sjónvarp. Þið skiljið, manneskjutnar hafa djúbstæða þörf til þess að skilja umhverfið sín. Þetta er alveg æði pæl. Þeir hafa líka djúbstæða þörf til að sitja á rassinum, að horfa sjónvarpi fullaði þessum þörfum samtímis. Vá, áhugaverð. Svona nú krakkar, fjölskyldastönd fyrir fram að sjónvarpið. Allir með snakk? Ef er eitthvað með Upsilon, Upsilon eitthvað, kaupið Upsilon, gera það, kaupið Upsilon! Ég finn ekki fjárstýringuna. Hei, Þindur, ég finn þig. Hefur einhver séð fjárstýringuna? Pappi, slappa það af. Ég þarf að horfa smá. Í dag komist við að því hvort barnið er gemvera eða hvort ítli týpurinn er döið. Alveg svo kann í Star Trek 2! Það var með fullkomna áallun um að stela uppfinningunni um endurníalitt líf frá skiptjóranum. Nú, þetta er sérhæft. Ég sá það á TNT, þeir eru með marathón, þú veist, ég veit ekki. Gumi fanns einhver. Já, ég þykka einn. Hei, réttu lúlæg. Hmm, þessi er góð. Farðu með, hvort er með? Þetta er fullkominn fæða. Fétu skektar kökur. Þú getur eins borðað rusli. Ég borðaði rusl, mér fannst það ekki gott, það er eins og rusl á bræði. Myndin að byrja. in the suburbs. spin all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs. I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle and feel a bit free. Kids in the halls and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm almost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guarantee personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. personality among supermarket. I can no longer shop happily. I came in for the special offer, the guaranteed personality. algjört antiklímaks hratt.